ad lavaret. Ar renta hag an tredi. An eil hag ar pevare. Ar pempet hag ar huervet. Ar genta hag an dredi. An eil hag ar bewari. Ar bembet hag ar huervet. An ti kenta war an tu deo. Un e eilti war an tu deu. Un tre de ti war an tu An un an vet den a tregon. An un an vet den a da An un an e den a hantarkan.